Sestā lekcija Mēs līdz šim esam mēģinājuši apiekt cilvēku, cik tālu mums šī apiekšana ir nepieciešama bērna audzināšanai no dvēseliskā viedokļa. Mums vajadzēs šos trīs viedokļus – garīgo, dvēselisko un fizisko – nodalīt, un lai iegūtu pilnīgu antropoloģiju, apskatīsim cilvēku no katra no šiem viedokļiem. Vispirms jāveic dvēseliskais apskats – jo cilvēkam parastajā dzīvē tieši dvēseliskais ir vistuvākais. Jūs būsiet arī sajutuši, ka mēs izmantojam šai cilvēku apiekšanai kā galvenos jēdzienus antipātiju un simpātiju. Bijām notēmējuši uz dvēselisko. Nebūs atbilstoši, ja no dvēseliskā to līdz pāriesim uz fizisko, jo mēs no mūsu garazinātniskajiem apskatiem zinām, ka fizisko var aptvert tikai tad, ja tas tiek uztverts kā garīgā un arī dvēseliskā atklāsme. Tāpēc pie dvēseliskā apskata, kuru mēs vispārējās līnijās ieskicējām, tagad pievienosim cilvēka apskatu no garīgā viedokļa un tikai tad tuvāk pievērsīsimies īstajam, tagad par antropoloģiju sauktajam cilvēka būtības apskatam, kā tas parādās ārējā fiziskajā pasaulē. Ja jūs gribat no kāda redzes viedokļa mērķtiecīgi aplūkot cilvēku, tad vienmēr atkal un atkal jāatgriežas pie cilvēka dvēseles darbības iedalījuma, izziņā, kura norisinās domāšanā, jušanā un gribā. Līdz šim mēs domāšanu jeb izziņu, jušanu un gribu esam virzījuši antipātijas un simpātijas atmosfērā. Tagad mēģināsim vienreiz tieši no garīgā viedokļa – uzmanīgi uzlūkot gribēšanu, jūšanu un izzināšanu. Jūs arī no garīgā viedokļa atradīsiet atšķirības starp gribu, jūšanu un domājošo izziņu. Apskatiet tikai sekojošo. Domājoši izzinot jums ir jāsajūt, ja es sākumā drīkstu izteikties tēlaini, bet tēlainais mums palīdzēs apjēgšanai, ka jūs zināmā mērā dzīvojat gaismā. Jūs izzināt un jūtat ar savu es, pilnīgi atrodoties šajā izzināšanas darbībā. Zināmā mērā katra daļa, katrs loceklis tai darbībai, kuru jūs saucat par izziņu, ir iekšā visā tajā, ko dara jūsu es. Un atkal, ko jūsu es dara, tas ir iekšā izziņas darbībā. Jūs visi esat gaišajā, dzīvojat pilnīgi apzinātā darbībā, ja es drīkst izteikties abstrakti. Būtu arī slikti, ja jūsu izziņā nebūtu pilnīgi apzinātā darbībā. Padomājiet tikai, ja jums būtu jābūt sajūtai, kāda sprieduma pieņemšanas laikā ar jūsu es neapzinātajā kaut kas notiek, un šī procesa rezultāts būtu spriedums. Pieņemiet, ka jūs sakāt, šis ir labs cilvēks. Tātad izsakāt spriedumu. Jums jāapzinās, ka tas, kas jums vajadzīgs, lai izteiktu šo spriedumu, subjekts, cilvēks, predikāts, viņš ir labs, ir daļa procesam, kurš jums ir pilnīgi pašreizējs, kurš jums ir pilnīgi apziņas gaismas caurstrāvots. Ja jums vajadzētu pieņemt, ka kāds dēmons vai kāds dabas mehānisms satīsta kopā cilvēku ar būtu labām, kamēr jūs izsakāt spriedumu, tad jūs neatrastos pilnīgi apzināti šajā izzinošajā domāšanas aktā, un jūs ar kaut ko no sprieduma vienmēr būtu neapzinātajā. Tas ir tas būtiskais domājošā izziņā, ka jūs ar pilnu apziņu atrodaties visā domājošās izziņas darbību saudumā. Ne tā tas ir ar gribu. Jūs zināt ļoti labi, ka attīstot visvienkāršāko gribu – iešanu, īstenībā pilnīgi apzināti jūs dzīvojat tikai priekšstatā par šo iešanu. Kas notiek jūsu muskuļos, liekot uz priekšu vienu kāju pēc otras, kas norisinās jūsu miesas mehānismā un organismā, par to jūs nezināt neko. Padomājiet tikai, kas viss jums būtu jāmācās šajā pasaulē, ja visi šie ierīkojumi, kuri ir nepieciešami iešanas gribā, būtu jāizpilda apzināti tad jums būtu precīzi jāzina, cik no darbīguma, kuru barības vielas rada jūsu kāju muskuļos un citos ķermeņa muskuļos patērēts, kad jūs piepūlējaties iešanai. Jūs nekad nesat to aprēķinājuši, cik daudz patērējat no tā, ko jums pievada barība. Jūs ļoti labi zināt, tas viss notiek jūsu ķermenī ļoti, ļoti neapzināti. Mums gribot mūsu darbībā nepārtraukt iejaucas dziļš neapzinātais. Tas gan nav tā tikai tad, kad mēs apskatām gribas būtību mūsu pašu organismā. Arī to, ko izpildām, kad izplatām savu gribu ārējā pasaulē, arī to mēs nekādā gadījumā neaptveram pilnīgi ar apziņas gaismu. Pieņemiet, ka jums ir divi balstveita mieti. Jūs noliekat tiem šķērsām pāri trešo mietu. Tagad precīzi atšķiriet, kas visā tajā, ko jūs esat izdarījuši, dzīvo kā pilnīgi apzināta izinoša darbība, no tā, kas dzīvo jūsu pilnīgi apzinātajā darbībā, kad izsakāt spriedumu, cilvēks ir labs, kur jūs esat pilnīgi iekļaušies ar savu izziņu. Lūdzu atšķiriet, kas tajā dzīvo kā izziņoša darbība no tā, par ko jūs nekā nezināt, kaut gan jums – ar savu pilnu gribu bija darīšana. Kāpēc šie divi balsti ar zināmiem spēkiem balsta pāri gulošo sīju? Par to arī fizikai šodien ir tikai hipotēzes, un ja cilvēki tic, ka viņi zina, kāpēc abi baļķi tur siju, tad viņi to tikai iedomājas. Viss, kas ir kā kohēzijas, adhēzijas, pievilkšanās un atgrūšanās, spēku jēdzieni, pamatā ņemot ārējai zināšanai ir tikai hipotēzes. Mēs rēķināmies ar šīm ārējām hipotēzēm, kad mēs rīkojamies. Mēs rēķināmies ar to, ka abi balsti, kuriem būtu jātur sija, nepārlūzīs, ja tiem ir zināms resnums. Bet nojaust visu procesu, kas ir ar to saistīts, mēs nevaram, tāpat kā mēs nevaram noprast mūsu kāju kustības, kad tiecamies uz priekšu. Tā arī te mūsu gribā iejaucas elements – kas neiesniedzas mūsu apziņā. Gribā visplašākajā apjomā ir neapzinātais. Un jūšana stāv pašā vidū starp gribu un domājošo izziņu. Jūšanā ir arī tā, ka daļēji to caurstrāvo apziņa, daļēji neapzinātais. Jūšana arī šādā veidā piedalās izzinošās domāšanas īpašībās, no otras puses jutošas jeb sajustas gribas īpašībās. Kas tad tur īstenībā atrodas no garīgā viedokļa? Jūs tiksiet galā tikai tad, ja mēģināsiet apiekt no garīgā viedokļa abus augstāk raksturotos faktus tālāk aprakstītajā veidā. Mūsu parastajā dzīvē mēs runājam par nomodu, par nomodu apziņas stāvokli. Bet šis nomoda apziņas stāvoklis mums ir tikai izzinošās domāšanas darbībā. Ja jūs tagad gribat par to runāt pavisam precīzi, cik tālu cilvēks ir nomodā, tad jums jāsaka, patiešām nomodā cilvēks ir tikmēr un tik tālu, kamēr viņš kaut ko domājošu izzina. Kā tad nu ir ar gribu? Jūs visi pazīstat apziņas stāvokli, sauciet to manis dēļ arī par bezapziņas stāvokli, miegu. Jūs zināt, kamēr mēs guļam, no iemikšanas līdz pamošanās brīdim, tas, ko mēs pārdzīvojam, nav mūsu apziņā. Bet tieši tāpat ir ar visu to, kam kā neapzinātam iet cauri mūsu griba. Cik tālu mēs kā cilvēki esam gribošas būtnes, mēs guļam, arī kad esam nomodā. Mēs vienmēr nesam sevī līdzi gulošu cilvēku, proti gribošo cilvēku un pavadām viņu ar nomodā esošo, ar domājoši izzinošo cilvēku. Mēs cik tālu mēs esam gribošas būtnes – arī no pamošanās līdz iemikšanai esam guloši. Mūsos vienmēr kaut kas guļ, proti gribas iekšējā būtība. To mēs apzināmies ne vairāk kā tās norises, kuras norisinās ar mums miega laikā. Cilvēku neizzina pilnīgi, ja nezina, ka gulēšana iesniedzas viņa nomodā, cilvēkam esot gribošam. Jūšana stāv vidū, un mēs tagad drīkstam jautāt – kāda ir apziņa jušanā. Tā arī nu stāv vidū starp nomodu un gulēšanu. Jūtas, kuras dzīvo jūsu dvēselē, jūs zināt tieši tāpat, kā zināt sapņus, tikai sapņus jūs atceraties un jūtas pārdzīvojat tieši, bet iekšējais dvēseles stāvoklis un dvēseles noskaņojums, kurš jums ir, zinot par savām sajūtām, neatšķiras no tā, kas jums ir pret saviem sapņiem. Jūs nomodā esat ne tikai nomodā esošs cilvēks ar to, ko, kad domājoši izzināt, un guļošs, cik tālu jūsos darbojas griba, jūs esat arī sapņojoši, cik tālu jūs jūtat. Tā, pār mums nomoda laikā patiešām izplūst trīs apziņas stāvokļi. Nomods īstajā domājošās izziņas nozīmē sapņošana jūšanā un gulēšana gribām. Parastais bez sapņu miegs no garīgā viedokļa nav nekas cits kā cilvēka nodošanās ar visu savu dvēseles būtību tam, kam viņš ir nodevies ar visu dvēseles būtību, veicot savas dienas gaitas. Ir tikai tā atšķirība, ka īstajā miegā mēs guļam ar visu mūsu dvēseles būtību, bet nomodā guļam tikai ar mūsu gribu. Sapņošanā, ko tā sauc parastajā dzīvē, ir tā, ka mēs ar visu, kas ir cilvēks, esam nodevušies dvēseles stāvoklim, kuru saucam par sapni, bet nomodā mēs tikai kā jūtošs cilvēks esam nodevušies šim sapņainajam dvēseles stāvoklim. Pedagoģiski vērojot, jūs vairs nebrīnīsieties, ja jūs šo lietu tā apskatāt, ka bērni attiecībā uz viņa apziņas nomoda pakāpi ir dažādi jo jūs pamanīsiet, ka bērni, kuriem atbilstoši konstitūcijai pārsvarā ir sajūtu dzīve, ir sapņaini bērni. Tā ka tādi bērni, kuriem bērnībā pilnā domāšana vēl nav pamodusies, viegli nodosies sapņainībai. To jūs tad ņemsiet par pamatu, lai iedarbotos uz šādu bērnu ar stiprām sajūtām. Un tad jūs varēsiet cerēt, ka šīs stiprās sajūtas pamodinās viņā arī gaišo izziņu – jo visam guļošajam atbilstoši dzīves ritmam ir tendence pēc kāda laika pamosties. Ja nu mēs tuvojamies šādam bērnam, kurš sapņaini klīst savā sajūtu dzīvē, ar stiprām sajūtām, tad šīs bērnā pārveidotās stiprās sajūtas pēc kāda laika pašas pamodīsies kā domas. Bērni, kuri vēl vairāk guļ, kuri ir truli pat pret sajūtu dzīvi – jums atklās, ka viņi īpaši gribā ir stipri noskaņoti. Jūs te redzat, ja šo apdomājat, tad varat izprotoši stāvēt dažas labas bērnu dzīves mīklas priekšā. Jūs varat saņemt skolā kādu bērnu, kurš izskatās kā īsts dumiķis. Ja jūs tūdaļ pieņemtu spriedumu, ka tas ir plānprātīgs, stulbs bērns, ja jūs viņu izmeklētu ar eksperimentālo psiholoģiju – veiktu skaistas atmiņas pārbaudas un visu ko, kas tagad taču arī tiek darīts psiholoģiski, pedagoģiskās laboratorijās, un tad teiktu, nespējīgs bērns pēc visas savas konstitūcijas jāved uz plānprātīgo skolu vai arī uz tagad iemīļoto mazspējīgo skolu, tad ar šādu spriedumu jūs bērnu būtībai pat netuvotos. Bet varbūt šis bērns ir īpaši stipras gribā, Varbūt viņš ir viens no tiem bērniem, kuri vēlākajā dzīvē no sava holērisma pāries uz darbīgu rīkošanos, bet griba vispirms guļ. Un ja šī bērna domājošai izziņai ir lemts iznākt priekšplānā tikai vēlāk, tad ar viņu arī atbilstošā veidā ir jāpietas, lai tad vēlāk viņš var justies aicināts izdarīt kaut ko enerģisku. Pagaidām viņš liekas īsts nejēga, bet varbūt nemaz tāds īstenībā nav. Un tad ir jāsaskata tas, lai pamodinātu šādā bērnā gribu. Tas ir viņa nomoda miega stāvoklī ir tā jāiedarbojas, ka viņš pamazām vēl un vēl nonāk tur, jo katram miegam taču ir tendence pamosties, un savu miegu vēlākā dzīves posmā uzmodinātu kā gribu, kura varbūt ir ļoti stipra, bet kura tikai guļ, ir nomākta ar gulošu būtību. Ar šādu bērnu ir jāpiedz tām, ka jūs pēc iespējas maz veidošanu pamatojat uz viņa izziņas spējām un viņa apjēgšanu, bet gan zināmā mērā iedzenot dažas tiešām stipri uz gribu darbojošās lietas, tā ka jūs, viņam runājot vienlaicīgi ļaujat arī staigāt. Jūs ņemat šādu bērnu, jums taču nebūs pārāk daudz tādu, atsevišķi, un Pārējiem bērniem tas būs interesanti, ierosinoši, šim bērnam izglītojoši. Ļaujiet viņam izrunājot teikumus, vārdus, pavadīt ar kustībām. Tātad cilvēks, solis, ir solis, labs solis. Šādā veidā jūs savienojat visu cilvēku gribas elementā ar tikai intelektuālo izziņā, un jūs varat pakāpeniski virzīt uz to, ka šādā bērnā griba pamostas par domu. Tikai uzskats, ka nomodā esošā cilvēkā jau ir darīšana ar dažādiem apziņas stāvokļiem, ar nomodu, sapņošanu un gulēšanu, ved uz patiesu mūsu uzdevumu izziņu attiecībā pret topošo cilvēku. Bet mēs varam tagad kaut ko jautāt. Varam jautāt, kā izturas īstais cilvēka centrs – es – pret šiem dažādiem stāvokļiem. Jūs visvieglāk tiksiet ar to galā, ja jūs vispirms, kas ir neapstrīdams, pieņemsiet, ko mēs saucam par pasauli, kosmosu, tā ir darbību summa. Mums šīs darbības izpaužas visdažādākajās elementārās dzīves jomās. Mēs zinām, ka šajā elementārajā dzīvē valda spēki. Piemēram, dzīvības spēks valda visapkārt mums, un starp elementāriem spēkiem un dzīvības spēku ir iausts viss, kas, piemēram, izraisa siltumu un uguni. Padomājiet vien, cik ļoti mēs stāvam vidē, kurā ļoti daudz ko izraisa uguns. Zināmos zemes rajonos, piemēram, Dienvidu Itālijā, jums tikai jāaizdedzina papīra bumba un tajā pašā acu mirklī no zemes sāk vareni kūpēt. Kāpēc tas notiek? Tas notiek tādēļ, ka jūs aizdedzinot papīra lodi un ar tādajādi radušos siltumu, izretiniet šajā vietā gaisu, un tas, kas parasti kā spēki valda zem zemes virsmas, tiek ar augšup virzītājiem dūmiem vilkts uz augšu, un tajā acuma ieklī, kad jūs aizdedzināt papīra gabalu un nometat to zemē, jūs jau stāvat dūmu mākonī. Tas ir eksperiments, ko var izdarīt katrs ceļotājs, kurš nonāk Neapolas apkārtnē. To es minēju kā piemēru tam, ka mums, ja mēs pasauli neapskatām virspusēji, ir jāsaka, mēs dzīvojam vidē, kur visur caurauž spēki. Ir arī augstāki spēki nekā siltums, tie arī ir mūsu apkārtnē. Mēs ejam tiem vienmēr cauri, kad mēs ejam cauri pasaulē kā fiziski cilvēki. Fiziskais ķermenis mums parastajā izziņā to nezinot, ir tā izveidots, ka mēs to paciešam. Ar savu fizisko ķermeni mēs varam tā soļot pa pasauli. Ar mūsu es, kas ir jaunākais mūsu evolūcijas veidojums, mēs nevarētu soļot cauri šiem pasaules spēkiem, ja šim es vajadzētu tieši nodoties šiem spēkiem. Šis es nevarētu nodoties visam, kas ir viņa apkārtnē un kurā viņš pats ir ietverts. Šim es Tagad vēl jātiek pasargātam no tā, ka tam būtu jāielīst pasaules spēkos. Kādreiz tas attīstīsies līdz pakāpē, lai varētu atvērties pasaules spēkos. Tagad tas to vēl nevar. Tāpēc ir nepieciešams, ka mēs ar pilnīgi nomodā esošu es netiekam pārcelti patiesajā pasaulē, kura ir mūsu apkārtnē, bet gan tikai pasaules attēlā. Tieši tādēļ Mūsu domājošā izziņā ir tikai pasaules attēli, ko mēs jau minējām no dvēseles viedokļa. Tagad aplūkosim to arī no garīgā viedokļa. Domājošajā izziņā mēs dzīvojam attēlos, un mēs, cilvēki, pašreizējajā attīstības pakāpē starp dzimšanu un nāvi ar mūsu pilnīgi nomodā esošo es varam dzīvot tikai kosmosa attēlos – bet vēl ne patiesajā kosmosā. Tādēļ, kad esam nomodām, ķermenis mums sākumā parāda kosmosa attēlus, tad mūsu es dzīvo šī kosmosa attēlos. Psihologi pieliek šausmīgi daudz pūļu, lai konstatētu attiecības starp ķermeni un dvēseli. Viņi runā par miedarbību starp fizisko ķermeni un dvēseli, runā par psiho, fizisko paralēlismu un vēl arī par citām lietām. Visas šīs lietas pamatā ņemot ir bērnišķīgi jēdzieni, jo patiesā norise pie tam ir šī, kad no rīta es pāriet nomodu stāvoklī, tas iespiežas ķermenī, ne ķermeņa fiziskajās norisēs, bet gan tēlu pasaulē, kas līdz pat tā visiekšējākajam rada ķermeni no ārējām norisēm. Tādējādi esam tiek nodota domājošā izziņa. Jušanā tas ir citādi. Te es ielaužas jau reālajā ķermenī, ne tikai tēlos. Bet ja tas pie šīs iespiešanās būtu pilnīgi apzināts, tad tas ņemiet to tagad dvēseliski, burtiski dvēseliski sadegtu. Ja jušanā notiktu tas pats, kas jums notiek domāšanā, kurā jūs ar savu es iespiežaties tēlos, ko rada jūsu fiziskā miesa, tad jūs dvēseliski sadegtu. Jūs to neizturētu. Jūs varat šo iespiešanos, kas nozīmē jūšanu, izjust tikai sapņojoši, pieklusinātā apziņas stāvoklī. Tikai sapnī jūs izturat to, kas īstenībā jūtot notiek jūsu ķermenī. Un kas norisinās gribām, to jūs vispār varat pārdzīvot tikai guļot. Tas būtu kaut kas pavisam briesmīgs, ko jūs pārdzīvot, ja jums parastajā dzīvē vajadzētu izjust līdzi to, kas notiek ar jūsu gribu – Drausmīgas sāpes jūs sagrābtu, piemēram, ja jums, ko es jau aizrādīju, tiešām vajadzētu izjust kā ar barības vielām jūsu organismam, pievadītie spēki tiek patērēti jūsu kājās ejot. Tā ir jūsu laime, ka to neizjūtat, respektīvi izjūtat tikai guljoši, jo izjust to esot nomodā nozīmētu iedomājami lielākās sāpes, briesmīgas sāpes – varētu pat teikt, pamošanās gribā balstās uz to, ka cilvēkam, cik tālu viņš ir gribošs, sāpes, kuras paliek tikai latentas, tiek nomāktas ar miega stāvokli gribā. Noteiktā jūs sapratīsiet, kad es tagad raksturošu es dzīvi tajā laikā, ko parastajā dzīvē sauc par nomodu stāvokli, kas tātad aptver pilnīgu nomodu, sapņojošu nomodu, guļošu nomodu – ko es, tam parastajā nomodas stāvoklī dzīvojot ķermenī, īsti patiesībā pārdzīvo. Šis es dzīvo domājošajā izziņā, tam pamostoties ķermenī. Tur tas ir pilnīgi nomodā, bet tas dzīvo tur tikai tēlos, tā ka cilvēks savā dzīvē starp dzimšanu un nāvi, ja viņš neveic tādus vingrinājumus, kā tie ir galvenajos vilcienos parādīti manā grāmatā – kā iegūt augstāko pasauļu atziņas, nepārtraukti dzīvo savā domājošajā izziņā tikai tēlos. Tad mostoties es iegrimst arī norisēs, kas nosaka jūšanu. Jūtot dzīvot, tad mēs neesam pilnīgi nomotā, bet gan esam sapņojoši nomodā. Kā mēs īsti izjūtam to, ko mēs tad pārdzīvojam jūtoši sapņojošā nomoda stāvoklī – To mēs izjūtam tiešā tajā, ko vienmēr ir saukuši par inspirācijām. Inspirēti priekšstati, neapzināti inspirēti priekšstati. Tur ir avots visam tam, kas māksliniekam no sajūtām paceļas nomoda apziņā. Tur tas vispirms tiek pārdzīvots. Tur tiek pārdzīvots arī viss tas, kas cilvēkam esot nomodā bieži rodas nomodas apziņā, kā idejas un tad kļūs par tēliem. Kas manā grāmatā, kā iegūt augstāko pasauļu atziņas, tiek sauktas par inspirācijām, tas ir tikai gaišumā, pilnā apziņā pacelta tā pārdzīvošana, kas katrā cilvēkā lejā sajūtu dzīvē mājo neapzināti kā inspirācijas. Un kad īpaši apdāvināti cilvēki runā par savām inspirācijām, tad īsnībā viņi runā par to, ko pasaule ir ielikusi viņu sajūtu dzīvē, un kam cauri viņu spējām ļauj pacelties viņu pilnajā nomoda apziņā. Tas tāpat ir pasaules saturs, kā doma saturs ir pasaules saturs. Bet dzīvē starp dzimšanu un nāvi šīs neapzinātās inspirācijas atspoguļo tādas pasaules norises, kuras mēs varam pārdzīvot tikai sapņojoši. Citādi mūsu es šajās norisēs sadegtu, vai tas nosmaktu burtiski nosmaktu. Šī smakšana dažreiz sākas arī cilvēkiem anormālos stāvokļos. Iedomājieties tik reiz, ka jūs moka lietuvēns. Tad kāds stāvoklis, kurš norisinās starp jums un ārējo gaisu, kad cilvēkam šajās mijatiecībās viss nav kārtībā, grib anormālā veidā kļūt par kaut ko citu – tam, gribot pāriet jūsu es apziņā, tas nekļūst apzināts kā normāls priekštats, bet gan kā jūsu mokošs priekštats, kā lietuvēns. Tik mokpilna kā nedabiskā elpošana murgos, tik mokpilna būtu visa elpošana, katrs elpas vilciens, ja cilvēks pārdzīvotu elpošanu pilnīgi apzināti. Viņš to pārdzīvotu jūtoši, bet šī apzināšanās viņam būtu mokpilna tādēļ tas tiek noklusināts. Un tā tas netiek pārdzīvots kā fizisks process, bet gan tikai sapņainās sajūtās. Un vēl norises, kas notiek gribām. Es jums to jau pieminēju. Tās būtu šausmīgas sāpes. No tā mēs varam tālāk kā trešo teikt. Es gribošajā darbībā ir guļošs. Tur tiek pārdzīvots tas, kas tiek pārdzīvots stipri noklusinātā apziņā – Tieši guļošā apziņā, neapzinātās intuīcijās. Cilvēkam nepārtraukti ir neapzinātas intuīcijas, bet tās dzīvo viņa gribā. Viņš guļ savā gribā, tādēļ arī viņš nevar tās pacelt augšup parastajā dzīvē. Tās paceļas augšā tikai dzīves laimīgos brīžos, tad cilvēks pavisam neskaidri pārdzīvo līdzi garīgo pasauli. Ir kaut kas īpatnējs cilvēkam parastajā dzīvē. Pilno apziņu pilnīgā nomodā domājošajā izziņā, to taču mēs visi pazīstam. Tur mēs esam, tā teikt, apziņas gaišumā, par to mēs esam lietas kursā. Dažreiz cilvēki, kad viņi pārdomā kaut ko par pasauli, tad sāk teikt, mums ir intuīcija. Tad cilvēki veido no šīm intuīcijām nenoteikti sajusto – Ko viņi tad saka, tas dažreiz var būt kaut kas ļoti juceklīgs, bet tas var būt arī neapzināti sakārtots. Un galu galā, kad dzēnieks runā par savām intuīcijām, tad tas ir cauri un cauri pareizi, ka viņš tās neiegūst no avota, kur tās viņam guļ vistuvāk, no sajūtu dzīves inspirētajiem priekšstatiem, bet gan viņš smeļ savas pavisam neapzinātās intuīcijas no guļošās gribas reģiona. Kas ieskatās šajās lietās, tas pat šķietamos dzīves nejaušības gadījumos redz dziļas likumsakarības. Piemēram, lasa Gētes Fausta otro daļu un gribētu pavisam pamatīgi būt informētam par to, kā varēja tikt radītas tieši šo ievērojamo vārsmu uzbūve. Gēte jau bija vecs, kad viņš rakstīja savu Faustu otro daļu, vismaz lielāko daļu no tās. Viņš rakstīja tām, kad Džons, viņa sekretārs, sēdēja pie rakstām galda un rakstīja to, ko Gēta diktēja. Ja Gētam būtu vajadzējis rakstīt pašam, tad viņš droši vien sava Fausta otrajai daļai tik īpatnēji gravētas vērsmus nebūtu radījis. Gēta diktējot staigājumu savā mazajā Veimāras istabā nepārtraukti šurpu un turpu, un šī šurpu un turpu iešana piedaras pie Fausta otrās daļas koncepcijas. Gētem attīstot šo neapzināto gribas rīcību iešanā, kaut kas lauzās augšā no viņa intuīcijām, un viņa ārējā darbībā tad atklājās tas, ko viņam cits pierakstīja uz papīra. Ja jūs gribat sev uzzīmēt schēmu par es dzīvošanu fiziskajā miesā, un jūs to darāt šādā veidā, numurējot no augšas uz leju, pirmais – nomodā, tēlaina izziņa, otrais – sapņojot, inspirēta jušana, trešais – guļot, intuitējoša vai intuitēta griba, tad jūs nevarēsiet padarīt pa īstam apjēdzamu, kāpēc intuitīvais, par ko cilvēki instinktīvi runā, vieglāk paceļas ikdienas tēlēnajā izziņā nekā tuvāk esošajā inspirētā jušana. Bet ja jūs šo schēmu tagad pareizi zīmējat, jo te augšā tā ir uzzīmēta nepareizi, ja jūs to darāt tādā veidā, kā šajā zīmējumā, tas ir apli sadala trijās daļās, ka viena daļa ir augšā, augšējā daļā ir nomoda tēlaina iziņa, pa labi no tās ir bultiņu uz leju, uz otro sapņojoši inspirēto jušanu. Savukārt, no nomoda tēlainās iziņas, pa kreisi lejā ir bultiņa uz augšu, no guļoši intuitīvās gribas – tad jūs šo lietu vieglāk apjēgsiet, jo tad jūs teiksiet, pirmās būtiņas virzienā tēlēnā iziņa nolaižas lejā inspirācijās, un tā nāk atkal augšā no intuīcijām, otrā būtiņa. Bet iziņa, kas ir iezīmēta ar pirmo būtiņu, ir nolaišanās lejā fiziskajā miesā. Un tagad apskatiet paši sevi – Jūs sākumā esat pavisam mierīgi, sēžot vai stāvot nododaties tikai domājošajai izziņai, ārpasaules apskatīšanai. Tad jūs dzīvojat tēlā, ko es pārdzīvo norisēs, tas nolaižas lejā ķermenī, vispirms jušanā, tad gribā. Kas ir jušanā, to jūs neņemat vērā, kas ir gribā, to sākumā arī nē. Tikai kad jūs sākat iet, kad jūs sākat rīkoties, tad jūs ārēji vispirms neapskatāt jušanu, bet gan gribu. Un te, pie lejā nokāpšanas ķermenī un pie atkal uzkāpšanas, kas notiek otrās bultiņas virzienā, tur intuitīvajai gribai ir tuvāk nonākt pie tēlainās apziņas nekā sapņojošajai inspirētajai jušanai. Šī iemesla dēļ jūs sapratīsiet tādēļ, Cilvēki tik bieži saka, man ir kāda nenoteikta intuīcija. Te tad tas, kas manā grāmatā, kā iegūt augstāko pasauļu atziņas, tiek saukts par intuīcijām, tiek sajaukts ar virspusējo parastās apziņas intuīciju. Tagad jūs kaut ko aptversiet par cilvēku ķermeņa veidojumu. Iedomājieties vienu mirkli sevi ejam, bet apskatot pasauli. Padomājiet, Nevis jūsu rumpim būtu jāiet kājām, bet gan tieši jūsu galvai būtu vajadzīgas kājas un tai vajadzētu iet. Tad vienotībā būtu sausta jūsu pasaules apskatīšana un jūsu griba, un sekas tam būtu, ka jūs varētu iet tikai guļot. Jūsu galva uzlikta uz pleciem un pārējā ķermeņa adusas uz pārējā ķermeņa. Tā adusas – un jūs nesat savu galvu, kustoties tikai ar pārējo ķermeni. Bet galvai vajag varēt adusēties uz ķermeņa, citādi tā nevarētu būt domājošās izziņas orgāns. Tai jātiek atrautai no guļošās gribas, jo tajā acu mirklī, kad jūs to pārvadāt kustībā, kur jūs to no relatīva miera pārvadītu pašveidotā kustībā, tā iemiktu. Īsto gribu tā ļauj izpildīt ķermenim – un tā dzīvo šajā ķermenī kā karietē un ļauj šiem ratiem to nogādāt tālāk. Tikai caur to, ka galva ļauj sevi nogādāt tālāk kā karietē šiem ķermeņa ratiem un šajā tālāk nogādāšanas laikā šī sadusēšanās laikā darbojas. Cilvēks ir nomodā darbīgs. Tikai ja jūs šīs lietas tā apvienojat, jūs nonākat arī pie patiesas cilvēka ķermeņa veidojuma apiekšanas.